Egyik különös, elég unalmas, ami minden az egy Halas van el. Nem, ez nem kezdne, ez nem kezdne. Tehát mi ez? 70. Tehát így pedig. 65, 70, hát ugyanaz van. Ez ugyanaz, hogy a lássad, és lássad, hogy a díjba számnak, unalmas el nem, másik alkalmatnak még Hozzá. Miért nem a teljesen hozzá én nekem azt tudni, hogy ugye tudom, hogy nem a saját. Ez nem, pályi dinár. Nem tudja Ez a tudat, hogy mennyit is hát, hát nem hozzá vagy hogy tudod allergiás vagy. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, piacnak, még alapban szerint mindig, még nagyon nagy kereslet után az orosz nagyon ritkán, akkor tán úgy döntöttem, hogy ez lesz a, ez lesz a legjobb döntés, és az a legjobb pénz, a tudunk, már úgy értem, hogy a tudunk hozni az, az ebből gondolkoztunk akkor még a figyelni, de hát az is ugyanúgy, hogy félérted, nagyon szép, nagyon jó. Hát oda neki a hajóni is emlékszél, nem készül, hanem a derekat elég jó. Kívülből, hát még úgy azért kényelmesebb, hogy csak állva is. A mi telepítéseink, azok a modern telepítések, úgy lehet mondani, minden, minden a pártnak a magasságú lehetetlen, hogy három és fél méter magasak a párt, kis létszázról kell szerint nem kell nagy létszázról hozzáállítani.

Nem fogom jönni a tartalmat, azt mondom, hogy jönni, hogy ne fogom jönni. Nem fogom. Leügyes számítom. Hát nekem azt mondtam, hogy számítom. Mert ez a baj, hogy jönni. Mióta nem utolán tettek a főlesztőjükre, nem, nem takaráltam. Hát azt én sem tudom. Jó, de szóval már olyan, de megnyagodt, az ahhoz a forradalán zár neki. Nekem ne szólj egy szót sem adni.

Csinálja fel, odaadta mindenit, akkor odaadta, sem az én bajom. Köszönöm.

mert hasonlót kell lefektetni, hogy nem állapodtam meg a hagyomos fajtákat, illetve alapanyagok. Én több azt hogy minél kedvemben, minél egyszerűsebben kedves erekje, ezért olasz fajtákat választottam, amik már voltak, tudják is a piacon a, a vendégeink, hogy saját kell, nem

megvásárol volt pár mandolin környékéről van, így nagyon nemes a iskolában, Itt nem, nem, nem is lehetett egy Olaszországon, amikor mondják, a iskolákat tudják, hogy igen, leraktak az asztalra valamit, az itteni civil, mondhatom azt, hogy egy nagyon komoly civil, akik hozzágyertek, a pápat nagyon sok éve telepítettek már, akkor megérkezett az országba, egy hónap, másfél hónapot egy újcsihályról volt az a papát, mert elég sok mintát tettek. A pálból eh, nem véletlenül vírus fertőzött legyen, hála Istennek nem, látni sem pálból, hogy nincs velük semmi probléma. A talánya pedig lenni, pedig vírusra, hogy vírusra alanyok vannak, ami nem jelenti azért van az, hogy nem bírom majd a faszol, nem lesz, eh, nem lesznek olyan, mint a régi klasszikus, hogy nem lesz tudják, hogy van a hanem azért, hogy ilyen tőkéséget, eh, 64 méter magasságot tudják elérni, körülbelül így van nem hatózni, de felszíni, millió hogy ő nem akartak úgy hajtani a lények, hogy én aztán már szerves tárgyát, még vitrágyát, még már mindent föltudnak nekik, hogy és életének föl valamennyire, hogy csak is elkezdjük, még se tudjuk a győzérnek a fejlődése, visszatérjünk ugyanúgy a, a, a múlcsodásra, talajélet, hihetetlen, hogy nem fölvizsgálom, van még először szóval a mana, a humusz, részegét együtt Jaj, de boldog vagyok, hogy beengedett a Tatilla. Nyáron, nyáron, születne nyáron. A nyáron is szokott? Persze. Tettél a toját? De én csak kitalálom. Akkor menjen a tapulja ki a tűzsapolóikat. Tudja be az hogy nem a faszomba az egész abon szintben? Az itt ott, ami igen engem. Thank you. 1992-es éveiben Reneszánsz a kettő jönnek

van a egészséges, betegséget megtervező, szinte tökéletes örvényi szalán is csinálnak. Disznóhús, azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon jól csipázva tudta én, és akkor, hogy meglegyen a hús, részben is a

Légy szíves! Légy szíves! Ki van itt? Macskám, ki van? Igen.

nem Thank you. Hogyan mondhatom, hogy a szükségletek szükségletek szükségletek az, hogy most

hasonlott a kiállítás is jártak, kiállítás előtt is sem találtak nagyobb népszerűségben, mint a szívműre. Hát ez mennyire mert a évben, a sajtot, azt nagyon lehet ízesíteni. Csak a zöld hagyma, és a nagyobb szépen átveszi a sajtnak a tízét, és lehet állapítani, hogy kettő csinálva. Az állami a támogatások nem segítenek esetleg abban, hogy konkrétabb áldás némileg szépenre megyük? Ahhoz, hogy támogatás mellett mindenki nagyon sokat és elég csak hobbikkal csinálnom, azért már nem értettem.

különböztetják, és külön közvetítek között változik meg több olyan az expo, mint gazdasági és gazdasági kiállítást is számít, amely a térség egyik legjelentősebb agrárrendezvénye, hiszen elsősorban a kis családi vállalkozások és helyzelmi hozzáköszön egy másik rendezvényünk, igyekeztünk nagyon sok különböző konferenciát, előadásokat és, és ilyen nagyon az, hogy gyerekekkel beszélgetéseket bemutatják a rendezvénybe, amely különösen nagy aktualitása van, hogy ez az első konferenciánk, amelyet megszerveztünk a Széketi Világi Konferencia, amely a magális ipari technológiák a piacképes mezőgazdaság 2022-ben, ennek a konzervetjának a szeretett tudják szerződékelőkkel gazdasági fejlesztési hálózatok statisztikája kételezte a regionális képviseletet, valamint a gazdasági agrárius szövetséggel. Külön föl tudunk állítani közöntősággal, ahol történnek ezek a gazdaságnak közöntések és elzarások. Ugye 14 órakor a ünnepi és megnyitó pénzek jelenre is várjuk nagyon sok szeretettel mindenkit, kulturális külsőre áll. Délután nagyon befejeződik gyakorlatilag megnyitás a megváltozatásának a kiállításnak, hiszen 6 év akkor már kezdődik egy helyi természetessel beszélgetés, amely eh, nem más, mint a Kopéli Közsúti Területési Társulás szervezi ezt meg. Ez is a konferenciás állapotban fog zajlani. Szerintem egyre inkább érdekes az, hogy helyi termék, milyen fölképzelni kell lehet forgalmazni, elkészíteni, ők, mint fejlesztésításúás lényeket, pályázatot jelentek ennek kapcsán, ebből kifolyólag jól körüljárták ezt a témát, és valóban nagyon nagy segítségét tudnak ezeknek a újonnan induló, vagy már megőrző felmérőzésére. Szeptember 10-ére van szombaton, Budónában indul a Kárpát-medence József Gazdák szövetségre is könyvelhetünk ez az ötszönetek kommunikásátorja, és ezért nézhetjük ezeket az előadásokat, a fiatalok a Szociális Fizikussági Szövetséget, és szervez egy fiatal vállalkozó is. Nagyon sok fiatal vállalkozó nem is tudja, hogy mit áll, és például ilyen szakembereket hívták meg, aki a 2000-es évben az már is a a fiatal újuló vállalkozóknak, és ők mondják el eh, a tapasztalatokat, és, és ezt is ők hogyan csináljuk el. Mindez mellett a másik érdekes dolog, ami eddig az, hogy a gyerekekkel is foglalkozunk, és most úgy gondoltuk a művelődési hajtszakembereivel, hogy egy tényleg vizsgálni, és programot szervezünk, ugye az úgynevezett nyilválom, és további program, és élhetősök és tanulás kis változatosság, ami mondom, az újdonság ez, különösebb következtel változatosság különbözőt ellenesel a programra. Miután már ők minden évben vannak, ugye a Gexon, ez nagyon sokat jelentett számunkra, a búcsúval is, hogy visszavilágból. Természetesen sok helyi feltétlen, és jelenleg meg az inakiállítás, jelenleg azt hiszem, hogy a mai világban az öngyilkosságban tudom, mit állítottak elvetíteni termékekből, hiszen egy külön sákor, egy sákora. És ne felejtsük meg, hogy a pályakonvensen már már a 15 éve alkalommal tervezik Hercegolyán, olyan jó minőségű pályakákat kapunk. A zsűri kigyártottuk föl, még Magyarországon, a gazdaság, különböző csökkentői bíráló, igazsághoz megfelelő bűnösségi bírálat legyen. Miután az ügyvény is maga a rendezvényt megtartotta a csomagyosság, viszont azért a szakmai és ezt is látszik, hogy ilyen különleges tényleg húzításokat, a normális igazságnak mondjuk a ezért is próbálkokat behozni egy ilyen kiállításra, ez beszéltem, sőt, látod, hogy én már láthatjuk is eh, tervezik, ez nincs meg. A digitalizáció is szeretett a mai korszerű mezőgazdaságban a fiatalok

volt, is lehetett küldni nagy segítségünkre van. A gazdasági adási egyesületek szövetségében valószínűleg nagyon sok szak előadást rendezett a kiállítás alatt, valamint a Vélánzert, az a Magyarországi kiállított elmúlti erre a kiállításra. Támogatnak bennünket a kopiai cégek, kopiai önkormányzat, községi önkormányzat, a mindig mellett áll, helyi közösség, a konzert közvállalat valóban nagyon sokat segít, úgy fizikailag mondjam, úgy logisztikailag is megoldani dolgokat. A közép-európai gazdaságfejlesztési hálózat non-profit a kazinó cég, a tartományi mezőgazdasági a ezektartozási tisztárság, valamint a Betlen Hálózat a cégjelentően és nyertünk évről évre, így tudjuk a helyi termékek követni Agrárvertekben legtöbbet emlegedett fogalma a klímaváltozás. Az Európa, de a világ mezőgazdaságának súlyról, az én hozamairól okozta a klímaszáj, ami övezetekből veszélybe kerülhet a világ ellátása. Mondani sem kell, hogy az élelmezésben vezető szerepet játszó kényi katonai Gracias. Fontos változói, amit sorunk a sugárzáshoz, annak hatását nem érdemes, majd közvetlenül fölaktált és tőle.

Àbílá javított a nyasság, mindenki egy Hát a Nem oda Amikor mondod hogy eljött hirtelen. Hát, nem felejtett a kutatúcsát. Thank you. nem tudom, mi a hozzá, hogy a főveletem, hogy is foglalkozni vele. Miért tudod ennyire? Én nem annyira, mint te. önnek kell takarjás, nem takarják, hogy mennyien van. Ja. Azon Brita, Dórika, mindegyik ott. Mi már Hogy nem ide a többi? Azt a kaját. Fel a kampányozás. Ja, akkor ami akkor hát mi a nagy segítség? összezavarna üzentem, hogy én nem tudom, mi az a sokáig. Hogy dolgoznak, hogy dolgoznak, mert a fart. Hát hogy dolgoznak, hát a saját maguk tudnak mindenek nem más. Nincs ilyen az illetőben. Igen, igen. Azt igen. No, la cosa non è andata in caso. che mi sono stata segnare? Ottimo, va via. Andiamo, Luca. Io non so. Hai che come è stata per Luca? No, no, no, ma c'è. Andiamo, ma è un po'. Andiamo, ma è un po'. essa cultura certa, melhor para o Então, lá para o que Não, mas amanhã. Claro, claro, é. della fortezza e fanno imparare. Un po' Ecco, questo un po'. Poi följön a nagyra becsülteket, és hiszem nem is lesz ez a hosszabb, hanem nem tudom. Akkor kezdődik a képzés. Szeptember hát ezek így kezdik. Még az alja nem érette az a csíp, és a feleknek a állandó azt mondja, hogy úgy, hogy működik, nem mondja, mi azt szeret. Mert elképesztő számokat, hogy nem csak egy hivatott posai tudtál föl, amit fogja találgálni kézzel. Nem Hallottam, hogy ezt valami... Megint van előadásra, vállalkozókat, kicsit vállalkozókat akarnak meg. Na, rögtön a lópamra. Hát, nem kérdés, és nem tudok beszélni. napon csináltuk meg oldalra. Kaptatok hajnapon? Lehet, hogy itt December? Nem. Nem, most mindegy, nem azt látjuk. Szarvasnak. complètement. Voilà. Dans, ce, dans de garage. És olyan De van mutatók is fel, aztán a Bame. Это мирно закон, само маме, мирно закон. Маме, не снимать дальше. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Thank you her, her 拉住我嘛，下次再。 és nem itt ebben van, akkor harag. Biztosan hal a bögre akkor. Oda, hogy látottak a helyre, nem látod, hogy nem mutogattam itt még minden. Nem felem van, mert pedig egy kiratom. Meg elkezdem azt, hogy felem van. Hangzik egy fasírt, fajta. Különböző. De Jó, kitám. Nagyon eladta. Kitám, én nem kérnék is voltás. Lett a rossz. Meg is van a magyarán. What am I going to start to say? Come down here. What's up? What happened? Okay, she's out. What's up? Gracias a Dios, no. 包括现在的护士工作。